samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravo vjernih. kažemo, pa šta ćeš? Ne mogu ja, tako je okruženje. Doće bolje generacije, Koji ne bije, draga moja braća, moći skontati da smo mi zagovarali islam i u pandeljkama hodali. Od to neće nikak može zovjeti. Tako će dobri ljudi doći. Reče, kada je to moj neki zradjer mogao da i tako bestidan. Kako je mogao da ga mogla hoda? Kako je to mogla žena da izađe bez zaradu? I da četne da je umika i da je ona muftinca za svaku veselu? Kako, kako, kako? Ljudi će sebi postavljati pitanja. Je li to moguće? إنهم كتائب حق طوت العالم بإيمانهم وزاحمت جو السماء براياتها وأعلنت للعالم أجمع أن الدين لله والعزة للإسلام للإسلام خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي ونار من يعادي هب يا إخوتي هب يا إخوتي هب يا إخوتي نصافح الموت في خندقي جنتي خندقي جنتي Mogu još ونار من يعادي da se čovjek može zaklinjati ljaka egipatski usta. I kako će on ispoštovati egipatski usta i to njemu ide u film do mora, to je kao sveta dužnost. Da on propisuje nima Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je zavud opasnije od samog dušnika. Jer je zavud onaj koji propisuje čovjek može da bude mušnika da nije zavud. Jer je Zavud onaj koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji sebi daje za pravo da se petlja ono što je samo svojstveno Allahu subhanahu wa ta'ala. أيها العالم قل أيها العالم قل أيها العالم قل من الذي لا يضام واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل مدت صفوف اللئام أيها العالم قل أيها smo إني sami nosioci velikih grijeha. Dajte mi čovjeka koji ne gibeti, koji se odrekao toga i kaje se od toga samo. Dajte mi čovjek čovjeka koji ne minati, koji ne prenosi riječi pa da zalazi. Dajte mi čovjek koji, koji nikad nije slagao. Dajte mi čovjeka koji nije manjac i zemirio.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 Pa ćemo se reći Inne kara ta'lamu ma ahdatu min ba'di. Ne znaš ti šta su oni sve uradili posle tebe. Draga vam moja braćo, ovaj naš umet se nalazi u jednoj trenutno nezavidnoj situaciji. Kada pogledamo sa aspekta dina, ovo je najbolji umet, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je umet kome se svi drugi moraju priključiti. Ovo je umet kojima sila pruža okrilje i utočište. Međutim, ovaj umet sam u svojoj biti je uradio puno onoga što nije zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovaj umet ako želi da ide naprijed ako želi da se nađe u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to najbolji ummet, kutum hajna ummet in uhrižet in nas, to je najbolji ummet koji se miješa s ljudima. Ako želi da bude najbolji, mora se izvršiti velike reforme. U pogledu dina, a sve je din. Sam naš život je din, jer smo mi stvoreni zbog dina, pa i oni muhamedati, one dunjavučije stvari, one su u službi dina i čovjek živi na ovome svijetu zbog dina. U ova kada su živne molince, illa li abudun, jer Allah odgovorno tvrdi da nije stvorio ni živjeni ljude, osim da ga obožavaju. To jeste, ljudi i džini su zbog dina stvoreni od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo aktivni novo pa ćemo se rati na temu. Kao što vidite ovih dana, da i dalje prokleti Zahir Mubarak, onaj koji je već istruho i fasada mu istruhla, a ono za ništa nije ostalo od normalni organa u njemu, ni fizički, ni, ni psihički, i svi čini si došli. Ali pored toga vidimo kako želi i dalje zaporobljava ljude. Znajte, draga moja braćo, da on i drugačije ne može. Njemu je naredino tako da robuje. Ovo ovamo sve što čujete sa drugih strana, kako Amerikanci navodno liju krokodilske suze, šta se to dešava o mistru. i kako bi trebao taj predsjednik da posluša, posluša šta njegov narod kaže. Drugi su zabrinuti pa kažu, bojimo se da se ne desi, da se ne pređe iz jedne diktature u drugu diktaturu. I tu diktaturu kopira ono francusko naziva Islam. Znači, ne vjernici, ovo sve što se dešava i ova drama, ovo je u zihov mubarek. Ovo je uz njihovo naređivanje se tako mora ponašati. Iako će na kraju jedni drugi, oni će se jedni drugi i jedni drugi će poniziti na ovom svijetu, a svi će biti poniženi od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer je Allah naredio samo da se ovo božava. Loma umiru illa li ja'budu Allah. Nije njima naređen osim da Allaha obožavaju, zbog Hristina lehu zine, one pa. Da Allaha obožavaju iskreno i skrano, ispovjedajući mu čistu vjeru. Ali bit će onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, I mi smo ubijeđeni u pobjedu islama i uvježili smo da je ovo prolazni period i ovaj dojavnik je sva prolazan i bit će ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala i što je obećao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Prvu stvar koju ugnet govora generalno popraviti kod sebe. Draga moja braćo, ovaj ugnet je zapao u krizu koja se zove širk. Danas ako kažemo da ima milijada i pustu muslimana, rijetki su oni koji ne žine Allahu subhanahu wa ta'ala širk. Bio mali širk što je veliki grije. Ili ne do Allah i taj širk koji jukrižu mine mille, koji izlazi čovjeka iz dina. Imamo takvu obmanu kod ljudi kao što su to imali i bili obmanjeni mušici neke koji su govorili da vjeruju, vjeruju Allaha i koji su se začinili Allahom i tražili pomoć od Allaha, ali su tu zabrljali određene stvari, pa su se uhidu al unuhije ili se uhidu al ibadat našli posrednike da Allaha subhanahu wa ta'ala, što je strogo zabranjeno. Jer Allah žele šanu, kada govori o postu, da se obraća pa kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ne kaže da kul inni qarib. Kada te moji obovi za mene upitaju. Ne kaže o Muhammed reci ja sam blizu. Nego Allah žele šanu ne traži tu da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude posrednik u ibadetima i željama ljudi do Allaha subhanahu wa ta'ala, nego svaki čovjek se mora obraćati direktno Allahu subhanahu wa ta'ala. Slijedeći Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ne obožavajući Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وِيْهِيكُ دَعْوَةَ دَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kada te moji odvoju pitaju za mene, ja sam blizu, odazivam se svakom onome kome molim. Zato neka se meni obraćaju. I neka od mene traže da bi bili, da bi bili upućeni. Pa sve i dadete, moramo pokledati samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa danas imamo ljude koji kažu da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i imaju nešto od Islama. Imaju čak i neke odrede ili temeljne stvari Islama. Ali uz put čine ono što kvari zatihom islamije. Imaju razne šubuhate u pogledu akide. Mogu još uvijek da to lepšu. Da se čovjek može zatimljati jakav egipatski usta. I kako će on poštovati egipatski usta i to njemu ide u prilu, to mora. To je kao sveta dužnost da on propisuje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je Davud opasnije od samog mušika. Jer je Davud onaj koji propisuje, čovjek može da bude mušika da nije Davud. Jer je Davud onaj koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, koji sebi daje za pravo da se petlja ono što je samo svojstveno Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, ova, ovaj umet, ako je morao Muhammed ibn Abdullah da napravi reforme i ustane sa silosmavlija, koji su tada sudri po šerijatu i koji su imali islam po sebe, ali usput imali određene zabude na koje se moralo reagovati u to doba. Zamislite onda kakav je danas hal ovoga ummeta koji svakim danom pona svojim djestovima, riječima, djelima, izazbiro Beogradina, ne zna si zide ove vjere. Gdje se god nakidemo, ljudi se zaklinju nečim drugim, nima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi imu i traže pomoć od nekog drugog, nima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi otvaraju nekakve pečine, nekakve, nekakva dovi šte, da bi tamo nekakav veličet našli i rješenje za svoju sreću, otkrili. Ljudi se zaklini u mima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi znači zibitvio Allahu subhanahu wa ta'ala šedijate. I pored toga. Imamo ljude koji jednostavno tako su zapuđeni da je Haman ha došao ovakav da se iz dina ne može izaći. Ne možeš izaći iz dina, bitno je da si nekad dao nešto za žaliju. Bitno je da si ti nekad neku žensku tamo napravio. Da si nekaj hajlak uradio i to tebe drži. Tebi su sve grijezbi oprošteni. To je samo kod kršćana, draga moja, da su tako. Kod kršćana, oni koji su na valetu, njima i njihovi predstavnici oprašljaju grijeje. Pa kao i kod nas je to predstavljano, bitno je da ti daš za zajednicu i da si ti dobar donator. A ne moraš ti klanjati, nemaš ti vremena na to. Ti moraš biti veliki privrednik. I danas prilazim u jednu radnju u koju sam volio često da naučen bolje nego u drugi. Pa sam se zaivretio pune su stalaže alkohola. Pa sam izašao u gradu i kazao ovo nije više irma, ovo je džehra. Tehil je lijepa riječ. Allahu ime iz koje su alim. Onaj koji sve zna. I koji god nam kaže o kur robki zidni ilma. I gospodar u povećaju znanje. Pa pitam ono u biskinku. Šta je ovo? Jeste se to malo izorganizirali, kaže, promijenio se vlasti. Ovo je imet I ovo je dokaz na nama da ljudi hoće lošim i neispravnim putima da urade neki hajr. Ićemo kroz kamatu, ićemo ovako i onako, pa mislimo da ćemo trebati Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko se god bude ustravio i bolio i se bi pripisao to što samo pri, smijemo pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala, ponizit će ga gospoda nebesa i zemlje. I zato, draga moja braćo, ovaj umne mora podhitno da se izanalizira i personalno i džematile da vidi šta ima od širavljata u našem životu, da se očisti od toga, jer kaže poslanik da ne se razi od sada, onoga čega se najviše bojim za vas. Kaže, to je mali šrk. Šrkul Asfar. قيل من الشرك الأكبر يا رسول الله فقالت هذه بيتايو أشتايت ومالي شرك الله وفصليشه كاجة أرياء Sada čovjek dokaziva, prikaziva. To je veliki grijeh od Allaha subhanahu wa ta'ala. I samo je sreća u njemu što ne izvodi iz dina. Ostaje čovjek i dalje nekakav musliman. A šta mislite onda veliki širk? Inna Allahe la javu filo i duše kebiti. وَيَوْرْدِلُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْيَشَ Nikom Allah šitka oprostiti neće. I vidimo primjere u Kur'anu i Otla Ibrahimova i Sina Nuhova i roditelja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i žene Zaluta, žene Lutove i žene Nuhove i drugi primjera A imamo ženu koja je živjela sa najvećim mušikom koji je zemljom odio, Firavnom, koji je za sebe kazao da je Bog, ona će biti u posebnim predeljima ženeta zato što je bila mutnikom Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je Allahovo pravo, i to je Allahov sistem, i nema promjene u Allahovom sistemu. Pa zbog toga ovaj upet može demonstrirati i može negodovati i može tražiti promjene, ali će promjene doći kada mi sami sebe istinski promijenimo. Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Jer neće Allah promijeniti stanje jednog naroda. Ovdje se podrazumijeva jednog pojedinca. Dok taj narod ili taj pojedinac ne popravi ono što je kod njega od negativnosti. A nema veće negativnosti nego da čovjek potroši ovaj život i ode redno Allah u džahannem i bude muhammedan fiha ebeda i bude zauvijek ostanen u džahannemu a to će se desiti sa svakim onim kolik upravlja svoj iman sa nečim što se zove širk i ti izađe dina i ne pokaje se prije svoje srti Allahu subhanahu wa ta'ala o širki jazima i o širku draga moja zašao poslanik ali se ratu u Arsenal je govorio čitav svoj život. To jeste govorio o tevhidu, a, a suprotno od tevhida je širk. Ali se mi ne možemo na hutbi puno zadržati, nego želimo samo da sebe i druge posjetimo i da kažemo sebi, a mi smo dio ovoga umreta, ako želimo prosperitet i ako želimo napredat, neće nam pomoći to što mi u Bog Kajra dignemo kovu gdje se je kao hoćemo nešto što je neprirodno i nemoguće. I da hoćemo nekakvu građansku državu i mislimo da je to bolje nego Mubarekova ili ova ili ona. Nežaset i nežaset može biti od ove ili od one što bi godine. Ovdje je nežaset crdi. I zato je poslanik Garisalasu od Sram, kada se došlo do krzavica iz srđenzarija i muhađira, rekao ostavite nacionalizam. Ovo smrdi. A kako bi bilo šta bilo mimo toga? Druga stvar, draga moje braćove i sjedne sestre, ovaj umet ima, kao što ima sa problem sa širkom, možda ima još veći problem od toga će se još teže izvijetiti, a to su novotarije. To je da su ljudi počeli da češe vrijeme i da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaš hači kako to nije radio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Mi smo prije dvije noći ovdje govorio hadisu poslanika alaihi sallatu wa sallam od Aisha radijallahu ta'ala anha u kome kaže poslanik alaihi sallatu wa sallam da je ahde sa kilina mina hada ma lejte minhu fahu arad ko u našu vjeru unese nešto što nije odnije, to se odbija. Kod muzme na men amila amela, vekta rehi emruna fe hu Ako uradi neki postao, na čemu nije ova naša stvar, nije ovaj naš din, pa se to odbija. To se ne može nikak se ljudi obzir. I zato je poslani kada je sratu od sra, u svakom obraćanju govorio, inne inne kurve bil adil barale. Inne kurve bil adil barale. U kurve barale ti zinnar. Svaka novotarija je balalet. Ovo su malo razumije jezik. Tu nema nikakvog izuzetka. Znači svaka novotarija je zabuda. U tu nema ništa fino. Riječ zavalet je samo tri pripro. Dodobljivanje zabude. A svaka zabuda vodi u vatru. Draga moja, znači od dvije su vrste novotarija. Novotarija imamo bid'atu fiqhije i imamo bid'atu ribavije, imamo bid'at koji je znači 100% bid'at i nema nikakvog utemeljenja u islamu. Znači nikad ga niko od islamnih generacija nije uradio i sad dođe neko i to čini kao što je stendenje hitetske nove godine, kao što je hranjanje u nekim ragali pročima, kao što je nevlud, kao što je tevhir, kao što su četrećence, kao što su posjećivanja, mezarja na Bajram, kao što su znači novotarije koje nema i niko utemeljenja u islamu. A mi vidimo da danas umet se guši od nazarijama. Imamo novotarije koje su lakajskog karaktera, koje su znači opasne, a to je da Allahu subhanahu wa ta'ala, da ga opisujemo onako kako Allah novi toliko je. I da u Allahu subhanahu wa ta'ala imamo nakarabno mišljenje. Do oni novotarija koje se obavljaju određenim, znači formama, šaajima i tome slično, i imamo bidatu ima bije, dodatne novotarije. Šta je to? To je da se zaupotrebi određeni ibadet koji je osnovi propisan šarijatom, a onda se na osnovu tog ibadeta dozvoli se nekome tamo da on to proširiva, da on odrećiva kajfijet, izgled ili kada količinu, ili mjesto, ili vrijeme, ili sebe, ili vrstu, pa ljudi sebi dadu za pravo da oni to pomjeraju kao što se je desilo u Kupi, kada je stigao Ebu Musa Rešari, robi Allah u Anhu, pa je providio u džavi i vidio da ljudi tamo nešto kako radi. Pa je ošao Ibn Mesudu, pa je rekao, ja Abdu, ja Abdu Rahman, šta ono ljudi rade u džaviji? Kaže, ne znam. Pa Igo Vesnu pokrio svoje lice i ušao u džaviju. I nakon kako, kako ljudi tamo imaju predstavu hrvu Kamenčića. I neko im ne reče, reče sto puta na ilah ila Allah. Sto puta Alhamdulillah, sto puta Allahu Ekber. Pa je pitao, o ljudi, šta to vi radite? Znate li da se još poslanikova, poslanikovo posluđe nije rastuvo? I njegova odjeća još da među nama. A vi radite ono što nije radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Vi ste ili optužili poslanika ali sram da nije dobro objasnio. Ili ste veliki džahili. Da kažu, oni tu nesude, pa mi želimo dobro. Da pa kaže Ibnu Mesud, koliko, koliko su puta ljudi želili dobro, ali nisu do dobra došli. Nije uvijek pustio onaj koji ima dobre namjere, nego mora da ima i ispravne puteve. Šta su oni radili? Oni su radili u osnovi dobro. Zikrili su, spominjali su Allah Đelešanu. Ali to dobro su zlo upotrebili. Pa su radili ono što je radio poslanik Ali Sratu od strana. Jer ta brojka, znači kadruhu broj Nije odredio Allah poslanik ali sam, pa nema niko pravo da odredi. I nije ni bar bavio pred sebe, na nešće i na takav način spominjao Allah Ana u Ta'ala. Pa se je toliko jednu nesku naljutio i toliko se zabrinuo. Sada moja braća, zamislite, i ova novotarija je jako opasna. Tako zvana dodatna novotarija, zato što ona ona uvuče neprimjetno i ljudi nisu je svjesni. Hajde ti meni sada objasni kako ćeš ti ubijediti ljude da Fatiha ima svoje veliko mjesto, ali ona nije nigdje proučena kod Srbeba kao doba. U smislu da je neko rekao Lila je Fatiha, naišao pored Zezavuka, kod se kadara i u nekim ceremonijama prilikom vječanja ili prilikom ovoga i onoga, dajmo da se vrnimo sve čitave, daj da pogledamo imali to kod Sereba, imao to kod Ebu Hanife, imao to kod istanci učenjaka, nigdje nećemo to vam odgovorno tvrdi. Naši izviše rivaje o tome. Ali ljudi kažu šta u tome ima loše, to je dobro. I onda počnu da govore o dobrotama sure Al-Fatiha. Pa onaj koji sluša ima osjećaj da mi koji govorimo protiv toga kao da smo mi protiv sure Fatiha, jer da smo mi protiv sure Jasin, jer da smo mi protiv Korana, pa ko bi bio protiv jednog harfa, on je nevjeni po Islavu u nas. I zbog toga, da ga moja braćo, ovaj umet, ako želi da ide napred, ovaj se umet mora razvesti sa novotarijama velikim davakom, koji se zove Kalar Bajin Kubra, a znači da pustiš davak tarakne što odadije, sa tri tavaka, nema li se mogućnosti spajanja. Na takav način će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati veliče tome umetu. A novotarije, draga moja braćo, haraju, ako izuzemo jednim dijelom neku imedinu i malo hidrata, sav umet je zaražio sa otarijama. I ne zna še i više ima, odeš u šan pa vidiš da imaju za izbor. Dođeš u Bosnu, oni suze do suraka i još od sebe. Dodali, odeš u Pakistan, možeš sve ima da izlaziš. Svake ima, a draga moja braćo, ova bidatul gebatije, dodatna ova novatarija, možda će se početi evo, evo timo sad razmišljati, a to ne smijete. Ova, znači, dodatna novatarija je opasnija od pijenja alkohola od činjenja nauka, od jedenja kamate, čak nekada kad kažu znači učenjaci da je novotarija opasnija od širka. Zato što čovjek ne vije ni puši, on to osjeća da nešto nakrato radi, da radi nešto što nije nikako u prirodi njegovoj. Ali i on ne kaže da je samo nešto lijepo. Nego on kaže ovako sam zatekao svoje sredstvije, kako obožavaju prija na Ali ovaj što čini novotariju dodatnu, on misli da dobro radi i on je sreman da glavu to izgubi. I zato vidiš kada uđeš u džaniju i kada vidiš ljude šta radi, još ti ne reaguješ. Kao što reaguo idu nesud. Ti bi morao jer oni su samo jednu stvar radili. A ti ovdje kada uđeš, od vrata džanijski do mihraba i nazad, i prije džume i prije, prije džume, i prije svakog namaza i posle svakog namaza, tu su na desetine novotija. Morao bi reagovati, ako bi reagovao, ti bi bio najluđiji čovjek na svijetu, ti bi bio fistenđija, ti si onaj koji hoće sedjeti na zemlji, diraš ljude, ne daš ti da radi baditi. Pa je zaista, draga moja, da novotarija opasna. Ovaj je hakemije svakako, a ova je ibafije još opasnija, zato što se ona podvuče i nije nikako lako osjeti i treba se dobro, dobro, dobro, dobro, dobro namučiti da bi toga ga o toj jednoj novotariji razdoljenio. I zato kažu islamski učenjaci da se novotarijama ne smije dozvoliti, jer one ako uđu u jedan narod, teško će i biti iskorijeniti, kao što je teško čovjeka sa jednog organa na drugi prebaciti. Zamislite da čovjek diše oko. Zamislite čovjek da pije na, na nos. Zamislite da čovjek diše uhom. I da diše oko. Ili da jede kao što je u trbuhu majke svoje na kupak i tako dalje. Zato to govora, zato je poslani Gali Zoran u svakom obećanju upozoravao, pazite se novotarija. I rekao je, ne je i šimpadi, ko bude živio posle mene, kao, subhanallah, da je poslani Gali Zoran a pazite se, sovina umjeri, pa im ne kule mohdeta bin bid'a, jer je svaka, kaže mohdeta, svaka novina uvašena u din, to je novotarija, a svaka novotarija vodi u zavodu, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da sačuva ovaj umjer širka i da sačuva ovaj umjer novotarija, a kudu kao li hada ostavila bi u nekom postavstvu. Mm-hmm. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Još je tu, draga moja braćo i cijene sestre, sijase, opasni švari, koje upropaštavaju ovaj umet. Ovaj umet se guši u velikim grijesima. I, I često se ti ljudi koji čine velike grijehe nalaze i među nama sami i mi smo sami nosioci velikih grijeha. Daj se li čovjeka koji ne gibeti, koji se odrekao toga i kraje se od toga samo. Daj se li čovjek, čovjeka koji ne mineti, koji ne prosti riječi pa da zavadi. Daj se li čovjek koji, koji nikad nije slagao. Daj se li čovjeka koji nije manjati zemirio. Sve su to veliki grijeci. I kustom da doda još one što imaju pendrek na Dunjavuku ili na Ahiretu. A oni prvi skrivaju pendrek na Ahiretu. Pa je prilika, zamislite da je Allah subhanahu wa ta'ala ozao nije iz svoje milosti za ove velike grijehe da je postavio kazne na dunjavu pa za njime da mora dobiti toliko viševa, pa za njime da mora biti toliko puta djen. Za ove grije slagao si pa da moraš tako i tako dobijati Allah ostavio da to liječiš istihbarom, da, da to liječiš rađenim halala od vrata muslimana i da ideš na se, a stavio je određena velika, velike grijehe i stavio kazne na dunjavku. Koliko je danas ljudi zaraženo kamatom? Evo vidite da propada sve i propaće sve, jer se sa Allahom ne može ratovati. Evo vidite na skliče, evo, evo dolazi na proljeće. Vidjet, vidjet ćete ponovno epidemiju javnih kuća u tvojoj i mojoj mahali. Ugaćeva se hoda. Morala se nema. I ako bi već pa razao, ti si poludio i ti si zaostao, a svaki ostali napredan. A najnapredniji su oni koji su već došli do odruženja federa. Oni su daleko ošli napred a oni jadni nemaju takvu disciplinu i brzinu, pa oni polako sa drugim ostali velikim zimama prate. I što toga kako će umjet ići naprijed? Kada zavijski govu koji čine velike gnjehe, koji su vidljivi na njima, a šta je onda kada za one koji ne znaju potrebi žavijska vrata? Da ne govorimo o malim vijestima, draga moja braćo. Danas umjet ima mali grijeha, kao, kao što je sebe imao zikra i dobri, dobrih djela. Znači, sada se toliko trudio da što više Allah spominje, a mi se danas, znači, toliko trudimo da što više mali grijeha saberemo. Pa oni jesu po svom, no svoje definiciji mali, ali oni čovjeka nazađuju i oni njegovo srce prljaju i oni od Allahova puta odrašaju i vidimo da smo kao strujne kokoči, ništa šta nismo, Nemamo snage da dođemo na sabah namaz. Nemamo snage da klanjamo pet puta u džani. Nemamo snage da budemo gazdu u svojih kućama. Nego hoćemo nekakav modernizam. Hoćemo nekakvu vašu tradiciju. Stidimo se slava. stidimo se hijaba, stidimo se zada, stidimo se brade, stidimo se islama. I onda kažemo, pa šta ćeš? Ne mogu ja, tako je okruženje. Doće bolje generacije. Koje ne bi je, draga moja braća, moći skontati da smo mi zagovarali islam i u pandeljkama hodali. Od to neće nikak može zovjeti. Tako će dobri ljudi doći. Reče, kada da je to moj neki zradjer mogao da hoda tako utegnuti i tako nestidan. Kako je mogao da ga mogla hoda? Kako je to mogla žena da izađe bez zaradu? I da šete da je umika i da je ona muftinka za svaku veselu? Kako, kako, kako? Ljudi će sebi postavljati pitanja. Je li to moguće? Dođe bolja vremena. Ali ovo je posljedica naših grijeha, pa mi zato jednostavno i svaki bodi smatramo da je zina. I na kraju, draga moja braćo, ovaj umet ne zna staviti prioritete. Prioritete u vjerovanju i baletima. Pa će vidjeti ljude, to da se puta ide na hač. Pravi on sebi čelik, a neće do svoje kuće put da kako treba. Da uroša svojim ustavcima koji dolazi. Da neka ne kažemo za njega. Vidjet ćemo kako ljudi nemaju osjećaja. Za internet će dati 30 maraka. Ali doćeš ovdje pored mjesta da i tragati ima marina crva. Nema osjećaja da donese iz svoje kuće pa da kažu da treba društvu. Oni pitaj komunice kako se oni razmišljali. Oni su dobili svijet da trebaju živjeti za sistem. A znali su da Tito ne može dati nagradu. I da on je svijet, on samo u džahende mora prevoditi ali su davali, a mi danas koji se bucamo u prsa, hoćemo opet da živimo od islama, pa kako će onda ovaj umet tići naprijed? Zato molim Allah za barak evo ta'ala da nas začuva od širka, da nas začuva od novotarija, da nas začuva od velikih grijeha, da nas začuva od malih grijeha, da nas začuva da znamo u njeri uzeti prioritete, da se ne bačujemo sa manje bitnim stvarima, a propustamo bitne i temeljne stvari. U islamu je sve bitno. حاكينا بيتشي وبيتشي اللهم اعز الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قد طواغيت يا رب العالمين اللهم يسر لنا ان نحكم بشريعتك يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم عليهم المنافقين اللهم حبب الينا الايمان اللهم رد الامه الى الاسلام ردا جميعا اللهم حبب الينا الايمان والقران والسنه المطهره زياره العالمين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ثبت اخواننا في مصر يا رب العالمين امان قاضي وظالم يا رب العالمين اللهم دمره اللهم زلزل الارض من تحت قدمه يا رب العالمين نقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى مصونة كالجمانة ألقى الحجاب عليها جماله وحصانا Sobaput, viento. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, uvijen, soba put, uvijen. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu soba put vjernik Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom soba put vjernik